Un coloquio entre catro personalidades destacadas da loita antifranquista en Galicia, especialmente en Ourense, desde posicións e militancias comunistas e nacionalistas, puxo fin ás xornadas de memoria antifascista sobre a transición, celebradas en Celanova na segunda quincena de novembro, coincidindo arredor do 50 cabo dano da morte do dictador Francisco Franco na Sala da Lareira da Casa dos Poetas, presentados e moderados por Moncho Boán, membro do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, que organizou as xornadas, interviñeron Dolores Alonso Reverter, Nemesio Barxa, Manuel Peñarrei e Alfredo Suárez Canal, que evocaron momentos e acontecementos da longa noite de pedra, algúns vividos en primeira persoa por eles. Escoitamos un extracto dos seus recordos, empezando polos de María Dolores Alonso Reverter, nacida en Vigo en 1942, foi profesora de francés, fundadora en Ourense do Movimento Democrático de Mulleres e militante do Partido Comunista de Galicia nos anos da transición. Seu pai, Luis Alonso, obetense, estivo preso na prisión de Celanova e nas visitas aos presos coñeceu a Dolores Reverter, que tiña preso tamén ali a seu pai. Estanislao. A Dolores Reverter también sufrirá cadea en bande naqueles sanos. Estoy encantada también de estar aquí en Celanova, porque para mí Celanova era Celanova y cárcel. Porque mi padre, eh, un obetense que trajeron y estuvo en la cárcel del monasterio durante cuatro años, creo, cuatro o cinco años. Nunca hablaba él de su estancia en la cárcel pero sí que sabía que había estado en la cárcel y que era de Celanova. Eh, cuando los nacionales conquistaron Oviedo, eran tantos los represaliados que querían meter en las cárceles que no había sitio y entonces mandaron a Galicia, a Castilla y a no sé qué más sitios. Y mi padre lo, trajeron con un batallón primero al Cumial y después vino aquí a Celanova. Mi abuelo materno, que era catalán, que vino a Ourense a finales del siglo XIX, estaba en la cárcel de Celanova también. El motivo fue que tenía un hijo que se había pasado tres veces de los nacionales a los republicanos y la tercera vez que se pasó salió un decreto que si se pasaba un familiar, después esa familia al más joven y al de más edad los metían en la cárcel. Entonces por eso se fue mi padre y mi madre, que era la más joven, una, debía de tener 23 años y claro, aquello fue una tragedia, de que la metiesen en una cárcel común, la trajeron a Bande, que por lo visto era una cárcel de mujeres. Bueno, después eh, mi madre venía a ver a su padre. Ah, bueno, mi madre estuvo muy poco tiempo porque lograron, moviendo Roma con Santiago, cambiarla por otro hermano. Y mi abuelo también, como era tan mayor, también consiguieron que saliese de la cárcel. Pero mientras estuvo, mi madre venía aquí a Celanova a ver a su padre y conoció a mi padre y se enamoraron. <laughs> y entonces en el año 41, cuando lo pusieron en libertad, eh, se casaron. Bueno, mi padre estando en la cárcel eh, se le ocurrió eh, en un cuadernillo que él confeccionó que le escribiesen dedicatorias eh, los, los, presos amigos de la cárcel. Y es este cuadernillo que tengo aquí, perdón. Este, que es un facsímil que se publicó, y aquí están todas las dedicatorias que le dedican a mi padre y ojeándole veo que todos hablan de su bondad. se llamaba Luis, pero le llamaban Luisín porque era muy joven, cariñosamente. Claro, los asturianos todos son in, in o ina. Y entre las dedicatorias hay una de Sean Rilos, que era un poeta, y escribió esto. Son una estrofa de cuatro versos, perdón. Convento de San Rosendo, convento das cuatro torres, donde os hombres ultrasados non sinten os seus dores. <laughs> Bueno, después eh, aparte de eso, mi padre era un hombre, ya dije, joven, era simpático, era guapo, traigo aquí una foto de cuando salió <laughs> de la cárcel. Y después también encontré en casa estas fotos. Aquí es Orfeón de la prisión de Celanova, y pone a lo que más quiero en este mundo, a mi madre y mis hermanos, Luis. Y entonces fijaros qué cantidad de hombres había en el Orfeón. Y después está otra, o sea, que él también cantaba y está por aquí la foto. Y aquí está el equipo de fútbol también de la cárcel, y también participaba él. Eh, aquí en este librillo le llaman el cantor de tangos y es que yo recuerdo siempre, sobre todo las fiestas de Nochebuena y, y fin de año, que mi familia siempre se cantaban, eran muy aficionados a los tangos. Y una de las dedicatorias es de un preso que debía de estar condenado a muerte y le dedica y le dice que por favor, que le pide que cuando se muera, que cante un tango para él. Bueno, vamos a ver. Eh, perdón. Bueno, en, la República la mujer volvió, o sea, salió de lo privado a lo público y se dejó, o sea, pudo disfrutar de unos derechos que no tenía antes con la monarquía. Pero duró poco tiempo y después cuando estalló, cuando estalló el movimiento, o sea, hubo el alzamiento, ya la mujer la volvieron para a, lo privado y perdió los derechos que tenía. El, el patriarcado mandaba y la mujer obedece. Nos volvemos invisibles. Por eso, una de las feministas repetimos mucho que el lenguaje hay que feminizarlo porque lo que no tiene nombre no existe. Bueno, recuerdo una frase de la película, la gran película de Fernando Fernán Gómez, las bicicletas son para el verano, que termina diciendo, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria los hombres, los hombres fueron a la guerra, ¿no? Y unos murieron, otros cayeron heridos, otros fueron a la cárcel, pero no se habla nada de las mujeres. Y sobre todo yo aquí le voy a dedicar un trocito a las mujeres de los presos, o, de los presos lo mismo el marido, el compañero, o hijos o hermanos. Eh, tengo aquí este libro de Marcos Ana, que es un gran poeta, que bueno, fue la persona que más sufrió la represalia franquista, porque Ingresó en la cárcel con 19 años y salió con 42. Estuvo 23 años en la cárcel y es un gran poeta. Bueno, cuando salió, tuvo reconocimiento en el mundo entero, le hizo un homenaje la UNESCO, eh, en Europa, los, los parlamentos, en América Latina, bueno, en todas partes. Y él cuenta un relato de una mujer que le mataron el marido en la cárcel, eh, no, le mataron el marido, perdón, y un hijo lo tenía en la cárcel, pero era del sur, de Andalucía, y el hijo estaba en Ocaña, en Toledo, y no tenía medios, pero decidió, se vio, era mayor, estaba enferma y antes de morirse quería despedirse de su hijo. Entonces salió de su casa y siguió la vía del tren, era su, brújula para llegar a, a Toledo. Y al fin no se sabe, bueno, durante el camino conoció la solidaridad y familias que le ayudaron, le daban limosna. No se sabe los días que tardó en llegar a, a Toledo. Y cuando llegó a la cárcel, claro, fue inmediatamente a la ventanilla y al funcionario le dijo que quería ver a su hijo, le dio el nombre. El funcionario buscó el fichero y dijo, no, no lo puede ver porque está en una celda de castigo. La mujer no lo comprendía, pero dice, bueno, pero entonces por lo menos dele este paquete con comida. Y dice, no, cuando están en la celda de castigo no pueden recibir ningún paquete del exterior. Salió y era un frío invierno, por lo visto estaba nevado y ella se quedaba ah, cobijada allí en un muro de la prisión. Y así pasó varios días. Iba además, cuando abría la ventanilla, iba inmediatamente a la mañana, al mediodía y a la última hora de la tarde, pero nunca podía ver a su hijo. Y un día Tardar, no llegó a la mañana y después se, enteraron que estaba, había muerto. Y aquí lo describe muy bien Marcos Ana y dice, una mañana apareció muerta junto a los muros de la cárcel, como un pequeño pájaro oscuro, cubierta de nieve, abrazada al paquete que inútilmente fue formando para su hijo. Así murió Ana Faucha, una viejecita del sur, símbolo de las madres de los presos políticos, a la puerta de una cárcel de España. Bueno, ahora es que es eso que normalmente a las mujeres no se ignoran, pero efectivamente que los hombres estaban muchos en la cárcel, pero las mujeres tenían que sacar adelante la familia y, sobrevivir. Bueno, ahora, ahora termino hablando del feminismo o sea, de mi lucha feminista y en la transición. En el año 75 vino a Urense Charo Gutiérrez, una joven arquitecta de 22 años, que dicho sea de paso dejó mucha obra en Orense, aunque estuvo solo cinco años, y venía de Madrid y en Madrid existía el Movimiento Democrático de Mujeres, movimiento que ya sabía precisamente las mujeres de los presos, dijeron nosotras sí, pero no tenemos ningún derecho, tenemos que juntarnos, unirnos y luchar por nuestros, nuestros derechos. Y em, esto fue en el año 65 y empezaron con charlas de Carmela, ¿cómo se llama? La, que fue alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no, <laughs> confundía, Manuela Carmena y Cristina Almeida. Pero después, o sea, y se fue, creciendo y desde entonces existía ese movimiento y se fue extendiendo por España, pero aquí en Ourense no, en Galicia. No había movimiento democrático de mujeres. Y Charo, con una compañera, Marta Marroquí, decidieron hacer una reunión de mujeres, de gente que, conocían, para intentar fundar el Movimiento Democrático de Mujeres. Un domingo a las 11 de la mañana en Orense, recuerdo que fue en un piso de la torre, éramos como unas 30 mujeres y Ah, o sea, algunas tuvimos que estar sentadas en el suelo porque no había ni sillas y allí pues expusimos lo que queríamos, la defensa de nuestros derechos, exigir, o sea, por la, teníamos que trabajar y que hacernos visibles. Y efectivamente, a partir de ahí empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue convocar una conferencia en Pontevedra de la caja rural por la liberación de la mujer. Y resulta que al llegar a Pontevedra, porque fuimos de toda Galicia, nos dijeron que estaba prohibida. Entonces estaba allí Saria Lavau, una mujer luchadora de, de Ferrol, y dijo, mirad, vamos a manifestarnos, pero claro, pacíficamente, de dos en dos, para que no nos llamen la atención, pero por las calles de Pontevedra. Y así hicimos una, una manifestación en silencio por Pontevedra. Bueno, el Movimiento Democrático de Mujeres durante esos cinco años trabajamos muchísimo, dimos muchas conferencias, ciclos de cine, teatro, eh, mesas, bueno, mesas redondas y sobre todo trabajamos en planificación familiar. Fue el doctor Liceras, yo lo, fuimos por la provincia de Orense, bueno, en Orense ciudad, eh, también fuimos a Pontevedra y después hicimos dos cosas que fuimos primerizas las mujeres, que no lo habían hecho los partidos. Una fue que Urense apareció una mañana empapelada con unos carteles políticos del Movimiento Democrático de Mujeres. Recuerdo la anécdota que yo fui con otras dos compañeras, nos dividimos la ciudad y en nosotras fuimos hacia el Posío. Y allí donde estaban antiguamente las hierbas había un muro y dijimos, aquí nos ponemos a pegar. Y efectivamente sacamos nuestros cubos, las escobas, los carteles estaban en el suelo y en eso miramos y vemos que viene la policía en un coche. Dijimos, jo, empezamos bien, pues no podemos correr, dejar recoger esto porque no nos da tiempo. Y con un coche, aunque corramos, están ahí, nada, vamos a seguir y a ver qué pasa. Y viene la policía despacito, despacito y se para delante de nosotras. Y nosotras allí teníamos el corazón en la boca, pero pegando los carteles y de repente vemos que se marchan. Bueno, la alegría, empezamos a saltar, abrazarnos, fuimos a las compañeras que estaban más cercanas y le dijimos, podemos pagar tranquilamente, nos vio la policía y no nos hizo nada. Y después esas fueron a otras y también recuerdo que después terminamos en las burgas de madrugada y estaban allí los de la limpieza del ayuntamiento y estaban asombrados ver aquello, unas <laughs> mujeres allí con cubos, escobas y así. Bueno, y eso fue una cosa que ya os digo, fue el MDM el primero que empapeló Orense. Y, y después otra, otra cosa también que tuvimos, o sea, la asociación de amas de casa no funcionaba hacía cinco años, seis, seis años que estaba paralizada y dijimos, bueno, para acercarnos a las mujeres vamos a pedir una asamblea de la asociación y entonces a ver si tenemos suerte y, y presentamos unas mujeres y ganamos a la directiva y así no, nos, nos, acercamos. Y efectivamente, eso hicimos, pero bueno, fue un revuelo total en Orense. Había dos grupos y las llamaban las amarillas y las blancas. Las blancas eran, o sea, las blancas eran las azules y las amarillas éramos las rojas, pero claro, cambiaron de, de color. Y las, o sea, el, por las blancas iba Mariló Casares, candidata a la presidenta, una gran mujer, pero era del Opus Dei y ella todo era que había defensa de la familia, pero nosotros no íbamos para nada en contra de la familia. Y después nosotras, las amarillas, pues eh, iba candidata a presidenta Rebeca López de Turizo. Bueno, eh, había las blancas lo componían la sección femenina, las mujeres del Opus Dei, algunas señoras, y después también... Eh, estaba de concejala en el ayuntamiento Celsa Porto, que estaba por, era la primera mujer y era por designación familiar. Y a cargo de ella estaba, se ocupaba de la Plaza de Abastos. Entonces fue a todas las mujeres de la Plaza de Abastos que se hiciesen socias para tener un voto para que ganasen ellas la candidatura. Y nos dejaron en la Diputación una habitación pequeña y allí estábamos las blancas, unas cuantas y amarillas y recibiéndose a la gente se iba a apuntar para pertenecer a la asociación. las, de la plaza había algunas mujeres que no sabían ni firmar, pero bueno, así fue. y, tuvimos después la elección en la casa sindical, en, bueno, en el salón de actos de la Casa Sindical y estaba lleno de gente, repleto, hasta los asientos y también eh, los laterales. Y la mesa la presidía un notario, un, policía de lo social y después las dos candidatas a la presidenta. Y empezó la votación. Y, ah, y había la urna negra una urna llena y entonces fuimos votando una por una, perdimos. Las blancas tuvieron 302 votos y nosotras 200 y pico. Pero cuando vino la democracia y fuimos a votar por primera vez, vimos que las urnas eran transparentes y entonces pensamos maliciosamente, no nos habrían metido antes <laughs> unas papeletas y por eso ganaron ellas, Nemesio Barxa Álvarez, nacido en Caldesiños, Viana, en 1935, licenciado en Dereito pola Universidade de Salamanca, foi en 1968 o abogado dos afectados pola presa de Fenosa en Castrelo de Miño. Nese mesmo ano participou na creación da Agrupación Cultural Auriense, Foi fundador do Consello de Abogados de Galicia e membro da Academia Galega de Xurisprudencia e Legislación vinculado ao nacionalismo, foi candidato do Bloque Nacionalista Galego en varias convocatorias electorais. Bueno, en primeiro lugar, quería agradecer o, a, a Memoria Histórica de Celanova que me convidase, que se acordasen de min, porque cando vamos facendo nos maiores, a xente se esquece de nós, e é bon que volvamos a ter relación coa xente e poder contarlle, contarlle cousas. <clears throat> completando un pouco a, biografía que facía, eh, eu tuve unha nenez e unha xuventude moi negra porque estuve no Frente de Juventudes e despois en, las, en, los, en, en la, los juveniles de, de, dos jesuitas. De aí saltei o, o nacionalismo cultural e do nacionalismo cultural e do cultural, non do nacionalismo, senón do cultural, pasei a, a, a política, precisamente eh, con motivo do, do tema de Castelos. Eu estaba no despacho da Amadeo Varela, que era o que levaba a, os veciños, e, eh, traballábamos codo a codo, porque estaba ali Luis Soto, Luis Soto eu, que traía os vieiros daquela e tal. Em, eu teño que recordar esa época como unha época realmente eh, interesantísima Eh, penso que o pasamos moi mal, que pasamos moito medo. Mm, eu xa, pois, exercía eh, realmente o único abogado que tiña o movimento nacionalista. Eh, xa non en Ourense, probablemente en, en, en Galiza, era eu. Non porque non houbera outros, pero os outros estaban máis ben no PSG e eu estaba, aínda que non era militante, na órbita do, do UPG. Eu sempre fui un independentista radical de, de, de toda a vida, e eu sigo sendo. E, e, bueno, pois a realidade era que estábamos perfectamente identificados quen eran do Partido Comunista e quen éramos nacionalistas. Agora, as relacións nosas eran educadas, perfectas e de amizade e de colaboración. Eu non teño absolutamente nada que dicir de todos os compañeiros que naquela época pertencían ao Partido Comunista e máis os eh, abogados por cuestións mm, puramente considerábamos técnicas ou tácticas pensamos que cuando na algunha redada eh, caía, caían e depois iban ao xulgado e había xuizo eh, membros do nacionalismo máis radical como podía ser eu, membro do Partido Comunista, consideramos que o oportuno debía ser que os advogados mm, de unha ideoloxía non fóramos os defensores dos eh, enxuizados da mesma ideoloxía. E así eu, eh, nunha desas, eh, deses xuizos, defendín a Peña Rei que éramos, non dicir, diferente, non encontrada, diferente. E, eh, e eh, a, a algún abogado, pois, do mm, nacionalista, cando digo eu era, nacional, era o único abogado nacionalista, independentista radical, digamos, porque eh, eh, o PSDG tiña tamén os seus propios abogados. Que ti, tiñan máis daquelas, eh, Alfredo? Tiñan máis os do PSDG que, que nós. Así eu teña que andar por Compostela, Coruña, onde, onde, <laughs> onde me tocara, onde colleran algún. Eh, na, eh, era unha época era unha época en donde vamos a ver cada cual pode ter a súa ideoloxía pero hai un denominador común que é a loita que temos pola libertade e pola democracia ...yo pienso que en aquel momento todos nos... ...estuviéramos donde estuviéramos... estábamos luchando por la libertad... ...y por la democracia. ...en ese aspecto, ...en eh, concreta dirección, eh, todos. ...y e nos uníamos. Mm. Desgraciadamente, cuando morreu el innombrable, pois esa transición que dicen, que eu non sei se eu falar aquí da transición, falar da transición pos ou antes de, pero eh, antes de non había transición, senón que había unha represión brutal e absoluta que podía ser o tardofranquismo, ou a mellor podía levar unha mm, rebaixa nesa, nesa represión, pero non olvidedes que no tardofranquismo asesinaron a mm, dous eh, militantes galegos, a cuatro vascos e a un máis que era, me parece que era Navarra. Sí. Os asesinaron. E que moi pouco antes houbo outro outro preso que tuveron nunha, no, no hospital malamente e o deixaron morrer dicen que envenenado incluso no hospital. Era unha época dramática en donde todos nos xugábamos algo. Eh, os que eran funcionarios sabían o que podía significar isto respecto de eh, o eh, e o que éramos eh, de profesións liberais, sabemos tamén o custo que tuvo para nós o militar na democracia. Non éramos, non éramos extremistas, nin éramos terroristas, eh, simplemente buscábamos a liberdade natural do home é que nos dira o Estado que nos dira esa liberdade que estábamos buscando. Cando cando chegou esta chamada democracia, pois o que ocorreu foi foi tremendo. Foi tan tremendo, tan tremendo, en cuanto que hubo un continuismo total e absoluto en que nos barreron os nacionalistas e o Partido Comunista. É dicer, os que pelexamos durante a dictadura, durante os últimos anos, os que expuxemos a, a nosa tranquilidade, a nosa tranquilidade familiar, xa non vos digo as nosas vidas, porque algúns tampouco facíamos tanto como para que nos costara a vida, pero que facíamos algo, os que nos expuxemos a todo eso, resulta que mm, nosas ideas quedaron prácticamente a, a, arrasadas. Non tuvemos éxito, non sei por qué penso que aínda non se estudou suficientemente esas eh, circunstancias. Pero así chegamos ao momento actual. Eu dicía antes que cando pensábamos que tácticamente, ou mellor, entre nós os abogados, oi, si o xuizo magistrado ve que tú defendes o, o da mesma ideoloxía túa, estará pensando, ah, isto defende porque da súa ideoloxía. Ao mellor, si tú eres de diferente, tú eres un nacionalista, defendes un, un do Partido Comunista, pois o, o, o, o xuiz pensará que, bueno, está facendo unha defensa legal, xurídica, non unha defensa en cuanto aos sentimentos. Bueno, éramos uns inocentes. A, a, os, os xuíces nunca... Eso sí, naquela época a, as condenas viñan despois dunha sentencia. Dicíanche por que te condenaban, con razón ou sin ela, xeralmente sin ela. Xeralmente inventando todo, pero viñan, pero viñan escritas. Non te puñan unha, un, un fallo, unha condena, sin antes decirche o porqué. É dicer, que poñen a condena para despois adaptar a explicación á condena, cando debía de ser ao revés. E dice, eu chego esta condena porque os razonamientos son estos. Non, non, non. Eu condeno isto. E agora vou a ver como... Uh, artello o chollo para que... Eh, claro. entonces as, circunst as circunstancias, eu vos podía falar sobre todo de, de, das circunstancias eh, eh, xurídicas, judiciais, porque no, no terreo en que me, en que me movía, non vos conto nas anécdotas de todas as reunións e todas as visitas e tal que facía ás diversas prisións en donde estaban detidos eh, eh, nacionalistas ou, ou incluso comunistas, vamos, que non se estaban presos vamos a salir exactamente o mesmo. Bueno, eh, non, as circunstancias como, como mudaron. Eh, había un poder judicial ou unha xustiza ou como querades chamar na época de Franco sumisa totalmente ao dictador hasta o extremo de que or, organizaron unha um, parte da xustiza que era a xustiza laboral que non dependía do Ministerio de Justiza, senón do Ministerio de Traballo. E ali todos sabían que ibas cos, eh, a defender os, os traballadores, eh, non se que levabas a peor, a peor parte. Nemesio, ven aquí, eh, que pasa? Quanto, mira, ofrecen 30, home, por Dios, non me jodas, 30, como vai a pasar por 30? bueno, vou a falar a ver se dá algo máis. Volvía. Mira, non, non están a máis. Pois, pois entonces, entonces non. É dicir, bueno, imos a xuizo entonces. Sí, va, imos a xuizo. Bueno, tú verás. E tú xa te quedabas, dicías, hostia, tú verás, é mellor que acepte, <laughs> porque o mellor ainda me dá menos. Bueno, esta era a xustiza que había na, na, naquel momento. Eh, nas, eh, na, os detidos Os detidos eu tuve incluso enfrentamento con xuíces porque o, o detido depois de político depois de pasar a noite na comisaría ou na Guardia Civil, depois de, de, de, ser, de aplicarlle torturas, o levaban a declarar ante o xuiz. E o levaban en, en, en, xelmado eh, e coa policía diante. Eu moitas veces reclamei contra eso porque eso era totalmente ilegal. E, incluso cheguei a ir a audiencia provincial, aquelas eran audiencias provinciales, reclamando contra os suices de instrucción que facían este... Bueno, a situación que tiñas era totalmente totalmente unha indefensión total. Pero que, que pasou, coño, coa transición? Vos creedes que a justicia funciona mellor neste momento que funcionaba na época de Franco. Porque na época de Franco polo menos ibas cunha sensación. Eu sabía que se iba a defender a un traballador, iba de perdedor. Xa sabía. E tiña que pelexar o que pudera para ver se si lese perder perdía o menos. Hoxe en día vas ao xulgado e non sabes como vas. Pode pasar cualquier cousa. E a proba a temos estes días atemos desde, vamos, desde o proceso algo que se debeu resolver políticamente no seu momento, como, pero non a, a porque de pronto a magistratura, quando quando morreu Franco, deuse conta de que se liberou do dictador, porque para eles tamén era o dictador. E o liberarse do dictador o que queren é formar parte do goberno, pero non como un poder máis, sino para gobernar. Por eso, Por eso, cuando llega a ley del el sí es sí, en contra do que di o poder legislativo, ellos lo modifican e a contra o poder legislativo. Por eso, cuando llega o da amnistía aprobada por el poder legislativo, ellos o modifican, o recortan es demostrante que ellos son los que mandan. adaptando as súas resolucións ao seu maneira de pensar, non o que pide o povo, un povo soberano, debía ser que somos unha sociedade totalmente diferente, que esa elite de, de, de, de xuíces que mm, forman unha casta e queren seguir sendo casta porque tratan agora, ademais, de que o Poder Judicial e o Tribunal Supremo se elixa entre xuíces É dicir, o povo vai a quedar totalmente afastado, totalmente desligado, totalmente desconocido do que pode pasar. E eles van a, lesis, van a, a resolver nos xulgados sin saber o que pensa a sociedade porque eles viven na súa burbulla. Manuel Peña Rey Bouzas, nacido en Ourense no ano 1938, médico e político militante do Partido Comunista de España durante o franquismo, foi detido en abril de 1971 acusado de propaganda ilegal e de pertencer á Comisión Sobreiras. Foi procesado e expulsado do seu traballo no Hospital Médico Provincial de Ourense. Nas eleccións de 1977 encabezou a candidatura do PCE pola provincia de Ourense. Foi secretario xeral do Partido Comunista de Galicia entre 1995 e 2000 e actualmente é o presidente de honra do PCG. Primeiro quería facer unhas consideraciones sobre a transición, que é o que vemos a falar allí. A transición está claro que é o paso da dictadura á democracia. Según os historiadores, que son os que marcan definitivamente os procesos para que, como memoria, eh, non hai unha concordancia entre todos eles. Para uns, a transición empezou coa morte de Carrero Blanco e rematou coa morte de Franco. Para outros, empezou con a morte de Franco e rematou con a victoria por maioría absoluta do Partido Socialista. E aínda hai algúns que creen que hasta o, que España entrou na, na Unión Europea non rematou a transición. Desde o punto de vista político, a transición ten outra historia, porque Franco, que foi un dos dictadores máis miserables que hubo na historia do siglo XX, estuvo prácticamente eh, lesionado na súa autoridade durante moitos anos por os movimentos dos traballadores, dos estudiantes, dos intelectuales, hubo cantidades de folgas de todo tipo, cantidad de manifiestos que foron erosionando pouco a pouco a ditadura. Hasta tan punto que os que mandaban, que non era Franco, os que mandan, Carlos Marx decía que a historia da humanidade é a historia da loita de clases. E o golpe de Estado en España é un exemplo claro. É dicir, cando a República ganou as eleccións no Frente Popular e fixo unha, unha constitución en a cual separaba a Iglesia do Estado, limitaba o poder do exército, e tiña un artículo 6 que decía que os traballadores tendrían participación no origen, na produción e na distribución do seu traballo. Eh? Eso era demasiado para aqueles que tiñan o poder. E, polo tanto, buscaron uns militares traidores, lle pagaron, lle garantizaron o futuro, e deron un golpe de Estado contra a República que ademais en aquel momento estaba creando uns espacios de libertad que non houbera nunca en España. Bueno, entonces, eh, esas, esos que mandaban entonces se deron conta de que con as protestas que había, Franco xa non era positivo para eles. Por lo tanto, Franco a última hora xa non estaba tampouco defendido por os que puxeran aí. Entonces se conseguiu a, cando borrou Franco facer unha transición que no, nas cousas políticas de votar a democracia e tal hubo un cambio realmente abismal pero no real seguiron mandando os mismos que fixeron o golpe de Estado é dicir, hoxe siguen mandando exactamente os mesmos. Son a culpa do que decía Nemesio de que os jueces hoxe pois, fan política de extrema derecha. É dicir, é increíble o caso do fiscal do Estado e outras cosas así entonces eu creo que iso é a historia un pouco de aí pero limitándonos a, aos actos que houve en Orense e que foron un reflexo do que pasaba a nivel de Europa É dicir, unha das primeiros momentos... Bueno, hai que decir que na transición, xa decía Nemesio, non foi nada pacífica. Houve moitos mortos. Eh, unha parte deles eh, producidos por ETA, pero a maioría por grupos de extrema dereita e polo propio goberno. Eh? Franco hasta os últimos días de súa vida seguiu condenando a morte a garrote vil e matando a, a cantidad de xente. Un dos procesos que dinamizou máis a, a, a ruptura foi o proceso de Burgos. O proceso de Burgos eh, se rematou con nove sentencias de morte contra seis persoas. É dicir, hubo eh, varias, varias persoas que teñan dúas penas de morte con 529 días de prisión e 6 millóns de multa. Hubo realmente unha, unha reacción enorme en España e en Europa. En Cataluña reuníronse en Montserrat 400 intelectuales protestando contra o proceso. En Madrid hubo unha protesta do Colexio de Abogados de, de moitos abogados diante do colexio tamén protestando. E en Orense organizamos un, eh, cerrarlos na catedral e eh, tuvimos 40 ou 40 e tantas persoas entre as cuales estaban persoas moi moi destacadas do, do ámbito intelectual como era Blanco Amor como era José Luis López Cif, que era un profesor de francés e de filosofía de cineros estaba mm, Jaime Quesada estaba Arturo Baltar estaba Virgilio estaba, son artistas todos moi conocidos a nivel de, de Galicia e, bueno, estábamos toda unha serie de personas eh, de distintos ambientes. Eh, fixemos un manifiesto que nos empechábamos na catedral porque estábamos en contra da pena da morte. E había un obispo moi particular, que era don Ángel Temiño. Entonces, lle levamos unha carta, a levei eu, unha carta firmada, en a cual se poníamos por que pensábamos eh, estar eh, permanentemente na catedral e que era pedindo a pena de morte e que creíamos que ele como bispo debía de ser o primer firmante do manifiesto. Era normal. Rompeu o manifiesto <laughs> e mandou unha policía. Tivemos toda a noite ali na, na, na catedral e pola mañán nos desalojaron Eh? Fomos pasando pola comisaría de policía todos dun un. Recordo que o primeiro fora Javier Martínez Randulfe, e despois foron todos os que estábamos ali e ao final me chamaron a min entonces o xefe da Brigada Político-Social me, me empezou a intentar convencer de que fora a balar co, co gobernador o gobernador que era moi parecido a Temiño era de la época eh, quería que eu fora a falar con ela pedirlle eh, perdón porque parecía que, que así justificaba todo eu me neguei, dixen que eu non quería non tiña por que falar para o gobernador que se o gobernador quería falar comigo, que me chamara e eu vou falar con ele. Bueno, total que estuvimos na... Nos sacaron de, da comisaría e eu recibí unha serie de chamadas de compañeros meus, por exemplo, un Montero, que era compañeiro de cirugía no hospital, pero que chegou a ser conselleiro de, de Sanidade co Partido Popular para pedirme que fora a falar co gobernador. E dixen que non. Logo me chamou o diputado de Gurreán, do barco de Aldeorras, que era unha persona que tiña moita relación con a nosa familia, porque tuvera oito ou nove fillos e naceran todos no sanatorio de meu pai. E tamén lle dixen que non. entonces eh, a, a última reunión que foi realmente de unha, de un, unha obra de Kafka foi con Manzano, que era o secretario xeral do movimento que además era, era compañeiro dun cuñado meu, que era meu padrino, que era tamén de Falange, era tesorero de Falange. Entón, eu de rapaz iba a tomar viños con eles. Entón, Manzano me citou na Secretaría Geral do Movimiento, que estaba onde estaban co pastor, e estaba ali en solitario, o tío empezou a dar voltas e dixo, bueno, non sei como empezar, non sei como decirte, bueno, eu creo que debes ir a falar co gobernador, porque estos son os bárbaros, como se non tuvera nada que ver, era o xefe de falange, eh? e son os bárbaros, se te van a votar do hospital. E como me van a votar do hospital? Por, por protestar por a pena de morte. Non ten sentido ningún. Bueno, total, que tamén quería que fora falar o gobernador, e eu dixen que non me daba gana. entonces o día 31 de diciembre, o 1 de xaneiro, o, o día 2, o día 1 festivo, fun a traballar ao hospital, e dixeronme que xa non figuraba no hospital, que me votaran. entonces eh, dous días despois, me chamou o gobernador. Fun a falar con él e a mesma historia. O secretario do gobernador me dixo, a ver que lle vas a decir, decir ao gobernador. E eu, eu nada. Eu veño aquí porque me chamou eu. <laughs> entonces, bueno, eh, tuve unha entrevista con, con él, me, estaba, había, estábamos ali esperando na, <laughs> no despacho de gobernador o delegado de Agricultura, o delegado de varias personas de, que formaban parte do goberno, non lle fixo ni caso, só se dirixiu a mí. Me deu a man, me, a rei, mandou ali, me dixo que non me conocía, que lle falara moi ben de min, que le quería obligar eh, todo eso, e que entonces, bueno, que volvía a integrarme no hospital. Entonces eu lle falei que había outro problema, que había unha médica, a doutora María Ángeles Montes, que estaba facendo especialidade de cirugía conmigo, despois xa anestesista, está casada con un psiquiatra con lamas, e entonces que e, eh, a, a, tamén a votaran e terían que volver a admitir. E o gobernador díxome que o caso dela era moi diferente, porque estaba de becaria no hospital, dormía no hospital, e na habitación tiña un retrato do Che Guevara. <laughs> Total, que houve volví no hospital e a primeira cousa que fixen foi recoller firmas para que admitiran a, a, a Quiques no, no hospital. Bueno, eh, con todo isto, logo tuve unha conversación que, que fin, é unha anécdota interesante a contar. O presidente de deputación era David Ferrer, que fora alcalde de Orense. E o irmán del, Alberto Ferrer, formaba parte de unha célula comunista conmigo, unha, unha célula comunista que fixéramos no 66, na librería Tancon, que estaba Carlos Vázquez, estaba Antonio Tobar, estaba Augusto Valencia, estaba Lamas, estaba o hermano de Ferrer, que estaba casado con Lieté, unha filla de Gómez del Valle que foi un dos primeiros fusilaros eh, no ano 36, que era presidente do Partido Comunista de España en aquel momento. Bueno, pois pues entonces David Ferrer, que en, fin, en ese contexto, me contou que, bueno, que podía ir ao hospital, pero que tiña que estar tres meses fora, porque eu era un enemigo de Franco. E eu lle dixen, bueno, eu son un enemigo de Franco, pero vou ao hospital a operar e a consultar os enfermos. Non veño con unha pancarta Franco cabrón. O sea, eu penso que o que o que penso de Franco, pero eso non ten nada que ver. Bueno, son ideas túas e tal, bueno, tal que me, me botaron tres meses do hospital. Eh, o día 1 de maio tiña que incorporarme a traballar no hospital. Pero o día 19 de abril me volveron a deter, porque eh, foi no momento os campesinos de Galicia que eran traballadores por conta propia, non eran como os andaluces que traballaban por conta lea, allea, eh, entonces eran pequenos propietarios, pero non tiñan seguridade social o cual era moi grave porque a población campesina en Galicia era moi importante. Entón, en no ano, me parece que era, era nos eh, 70, era foi despois do, do Consello de Bruno, foi os 70, nos 71, nos 72, eh, crearon un servicio de seguridade, de seguridade agraria, pero claro, era moi, moi oneroso para os campesinos, porque compraban, cobraban unha cantidad en proporción coa extensión da, da propiedade, pero logo os membros da familia maiores de 18 anos tiñan que pagar mil pesetas cada un. Entón, aquilo era un, un exceso que os campesinos se negaban a pagar. E o Partido Comunista fixemos unha campaña total de apoio aos campesinos, que foi o non pagar. Bueno, entón foi unha, unha campaña importante, fixemos ademais unha elaboración dos artistas, e, e un canto curioso porque eu lle pedían a Virgilio, a José Luis de Dios e a Jaime Quesada que me fixeran un, un dibuixo para, para poñerlo en as rúas como non pagar. E prohibiron o de Virgilio e o de José Luis de Dios que eran, bueno, pouco chamativos, pero non moito. Pero des, permitiron o de Jaime Quesada, que era un campesino volando, sea, escapándose con un co paraguas aí, con o minifundo abaixo, e debaixo que ponía non. Ese foi o, o que deixaron. Eh, explica un pouco tamén a, a como funcionaba a represión en aquel momento. Bueno, pois, pues, en, en aquela en, en aquel momento que fixemos eso, nos detuvieron. Nos, tuvimos un error que había en, en Berín, en Berín no, en, en, creo que en Vilar de Vos, había un cura que se chamaba Sindo, que era íntimo amigo de don Manuel Fraga Iribarne. E era un home eh, unha, era un bárbaro, un tipo que insultaba a xente, chamaba a atención como vestían, chamaba a atención os rapaces, eh, insultaba de mala maneira. Total que os rapaces que eran amigos nosos viñeron a conocerlo, a o, eh, o que facían, e nós tivemos unha idea pouco brillante que foi facer unhas octavillas contra o cura firmada por comisións campesinas. Entonces, Fraga mobilizouse porque era amigo do, do cura, foi ali a policía, detuvo a, a, as, a rapaces, eran moi xóvenes, eh? non, non, non chegaban a 20 anos, e aqueles pues, pois, contaron todo. Contaron que viñan a Orense a facer xuntanzas de comisións campesinas, que as facían en casa de Jaime Quesada, que de, eh, o, o aviso era en un correo que era un correo de Antonio Esteves, que os levaba e os traía un coche de proa, Augusto Valencia, e que os que levábamos un pouco a reuniones eran Carlos Barros e eu. entonces con todo eso, a policía detúmonos a todos nós. Foi unha das primeiras detencións que hubo en Orense importantes. entonces a policía torturou a un compañero Carlos Barros e rompeu unha vértebra, aos campesinos le pegaron, a mí me trouxeron con respeto, un señorito. Estaba, os, os policías, ao fin e ao cabo, todos viñan ao, ao hospital eh, cada, cada día cos presos políticos, xa tuvera unha, un problema con eles, porque un inspector de policía me denunciou porque eu me negaba a ver os presos esposados. entonces se non que quitaban as esposas, eu non os veía. E había un orden de Suárez de que todos os presos pasaran por hospital antes e despois para ser reconocidos e que non era tortura. Bueno, eu me negaba a verlos non só esposados, sino que eu preguntaba se querían que os mirara e se non, non os miraba. Unha vez un se escapou. <laughs> E entonces, bueno, me denunciou a, a policía, e logo o juez que me, que me fixo o sumario e me decía que él, que era vez, cando lle viñan os presos non lle quitaba as esposas. Eu, bueno, usted é vez, pero eu non E se as tres de mañán me traen un preso, usted se levanta da cama, ven ao hospital, me dá unha orden judicial e entón lle quito as, as, as, as esposas, senón non lle as quito. Bueno, total que con, con, con ese problema na comisaría me trataron un pouco mellor que eu estaba, estábamos sete oito, estaba toda a comisaría chea, estaba en un local que tiñan os, os grises e ali veía todo o que acontecía. Entonces había un, un sitio que chamaban a Checa, que era un lugar moi estreito onde non podía estar ni sentado ni dormido. E aí puseron, eh, porque os que tuveron, éramos varios, entre eles estaba Camilo de Dios e Antonio Pérez Barreiro, que foran guerrilleros, tuveran moitos anos na cadea. E Antonio Pérez Barreiro o meteron na Checa, que era un sitio imposible, de nada. E aos cinco minutos estaba roncando, como se estuviera un colchón maravilloso acordaba tantos anos de cadea e tantos anos de café, que daba igual. Bueno, total, que eh, nos, o, o problema é que ese, ese, ese juicio, que foi un juicio importante de comisiones campesinas, no, vieron os abogados do partido de Madrid, José Núñez, Cristina Almeida, eh, tuvimos unha reunión en Casa de Pozos e, bueno, nos eh, planteamos como dixer o juicio E eu planteei, planteei que debíamos de levar algún abogado que non fora comunista. Planteei que fora Nemesio Barça. Entón Nemesio foi o que me defendeu a mí en, en ese suicio. Bueno, total que o suizo foi moi importante porque en ese momento en la Universidade de Madrid eran delegados de, de la universidad Billy Meyer, Carlos da Fonte e Enrique Curiel que eran os tres compañeiros do Partido Comunista e galegos, os tres, aunque Vilemillas depois se marchou. Ya. Foi un xixo moi importante que, ao final, acabou con, con a, en fin, a solución prácticamente de todos. Hai que decir que unha parte importante de conseguir eso foi porque en, eh, no, na denuncia que fixera o fiscal Martín eh, este, non me acordo como se chamaba bueno, fixera que todos éramos personas de mala conducta social e éramos todas persoas moi conocidas en Orense. Entón, eu fixen, fixemos un documento le, diciendo, bueno, que os demais antes os conocíamos ta, para que os firmaran unha cantidad de personas, dicindo que nos conocíamos, que éramos personas íntegras e que, por tanto, nos defendían contra o suicio. Fixemos, ademais, o, o escrito para recoller firmas na notaría de Moure Mariño, que era un home moi de derecha, era un facha, pero que eh, comigo tiñan consideración porque eh, o meu pai lle salvara a vida a, a muller ou a, a unha filla. Entón, ali foron a firmar pois, 200 eh, entre arquitectos, abogados, profesores, obreiros, estudiantes de todo Orense. E foi unha persona eh, que lle preguntou a Moure Mariño se el podía firmar a parte. E lle dixo que sí. Entonces dixo, eu conozco a Manolo Peñarrey, que é compañero meu do hospital, e é como persona e como médico unha persona intachable. Firmado Gerardo Sueiro, teniente coronel de sanidad. <laughs> Pero eu creo que eso foi importante tamén a hora do suicio para, para poder liberarnos. E, bueno, despois de eso, eh, bueno, eu sei Hai, hai unha, unha historia, hai dos, dos historias máis que eu creo son importantes. A vida cultural na época de Franco esmoreceu completamente, non había nada. Eh, se queríamos ver unha película decente, había que ir a Francia ou había que ir a Portugal. Eh, en Ourense había un Ateneo, un Ateneo moi importante, creado no, no ano 32 e que foi presidente o Pedrallo entonces eso liquidou no, o, o, o golpe de, do ano 36. O golpe do ano 36 acabou con todo. Meu pai era xinecólogo, era un dos primeiros xinecólogos que había en Ourense, xa único, e era no ano 36 presidente do Colegio Médico, director do Hospital Provincial e presidente do Partido Galeguista, un partido que os militantes se chamaban Otero Pedrallo, Vicente Risco, Florentino Covillas, non era ninguna cosa e, eh, que decía que, que o votaron de, de, de todo, decir que a represión foi verdaderamente terrible. Bueno, entonces nos, en, en, aproveitando que en aquel momento a Caixa de Forros cos cuartos dos emigrantes fixo un edificio que non tiña ninguna necesidade de facer un Orense a torre. A fixo un, un arquitecto Alex Reilén, que a primeira casa que fixo un Orense foi a Casa Nosa pero era un, unha cosa que non, non veña nada. Entón, para, para justificarla, no primeiro andar, que era moi grande, o deixaron para facer o Ateneo. Entón intentaron crear o Ateneo. Buscaron dúas ou tres personas e que fallaron no intento. A última, que non sei por que invitaron, foi Miguel Riesta, que era alcalde e que tiña tanta relación como cultura como sabe Dios que. E tampouco fixo nada. Pero logo o gobernador este Julvez, que era era un home pouco de poucas luces, pero tuvo unha idea brillante que foi encargar a Cabaleiro, a Cabaleiro Bello, que funcionara o Tadeo. Cabaleiro fixo unha lista en que estaba de vicepresidente outro, outro médico moi conocido de Orense, José Temes, estaba, e logo había un tesorero, había un, e logo había sete vocales Entonces Cabreiro veu a falar con Carlos Vázquez, que era o dono da librería Tanco, que tamén foi un, un lugar de estímulo cultural en Orense, e comigo, para que estuviera unha lista. E dixemos que sí. Entonces el foi a falar co gobernador a consultar e veu todo compungido, cabaleiro, dicindo, dá permiso para todos menos para vosotros dos. Entonces nos fixemos unha lista paralela en la que era tamén o presidente Cabalé, eh, parte de arriba era igual, pero os sete vocales, en vez dos sete vocales que levaba Caballero, éramos cinco do Partido Comunista. Era o dono de Tanco, Carlos Vázquez, era Jaime Quesada, era Antonio Tobar, era Gonzalo Suero e era eu. O sea, casi todos. E logo estaba Carmilla Encinas, que era socialista, e estaba Celso Montero, que era un cura un pouco daquela maneira, non? Entón, hubo as, as eleccións ao Ateneo e a, o goberno mobilizou a, en sindicato creando que se fixeran socios do Ateneo todos os que traballaban no sindicato vertical. Entón fixeron unha serie de socios. Fixeron as eleccións e ganamos nosotros. Entón, durante dous anos, o Ateneo non funcionou. Non deixou de funcionar. Acabo cabo dos anos, cando foi ministro Pío Cabanillas, e veu do gobernador a Orense regalado a Aznar, pois fuxeron funcionamento a Ateneo e nós xeramos a directiva. entonces hubo, en, eh, na, na primeira, na, no primeiro acto que fixemos o Ateneo foi un momento en que trouxemos a xente moi importante, tivemos a Tamames, a Cerro Galván, tivemos a Paco Fernández Bué, a Santos Simóes, eh, a, a Rafael Ribó, trouxemos a, a moitísimas axos. Hubo un, hubo depois vou vos contar depois outro, outra historia, pero fin, fixemos eh, todo eso e eh, eh, non, non, sei o que vai dicir. Bueno, ou depois, o, 95, o cabo de ano de, de Castelao, fixemos o homenaxe máis importante que se fixo a Castelao en ningún lugar. Fixemos unha antoloxía da obra de Castelao que fixo Jesús Carlos Montero e editamos 25.000 libros Queríamos editar 100.000 e para iso escribimos unha carta a todos os artistas eh, galegos vivos, entre eles hasta Castro Couso, que era compañeiro de Castelao. E nos deron moitos, moitos cuadros, moitas esculturas, e co cuadro, co, co dinero que, ganamos, que ganamos, fixemos 25.000 libros que editou a Cal, que era camarada noso, do Partido Comunista, nos cobrou un euro por, por, cada, por cada libro e o libro o regalamos. Eh, levaba na portada Ahora se pode conseguir o libro en internet, incluso por un euro. Ponía ali, non pague nada por ese libro, que é gratis. E fomos a repartilo nas escolas e no campo, explicando que tienen que cancelado e regalando o libro. E ademais de eso, que foi impresionante, fixe, hubo cuatro conferencias magistrales de Ramón Otero Pedrayo, de Verán Comor, Amor, de Jesús Salvo Montero e de Ramón Valenzuela. O Cabaleiro, que era o presidente do Ateneo, recibiu unha carta do Ministerio do Interior dicindo que eu, que era o que presidía a Comisión de Homenaxe a Castelao, era a persona menos indicada. Eh, Cabaleiro, que era un, un home extraordinario por moitas cousas, mandou unha carta defendéndome <laughs> total, totalmente. Bueno, ao final, hubo algún problema, pero o homenaxe quedou aí e foi o grupo das actos máis importantes culturales. Bueno, no, no Concello, eu tamén, o Concello foi unha experiencia interesante, porque igual que a que tuvo Alfredo unha Diputación, Alfredo foi o, o único diputado que había, unha diputación que era terrible, e, e fixo, eu me contara, me contara unha vez que se matou facendo todo tipo de, de esforzos para, para descubrir por onde facían as trampas e non había maneira de, de descubrirlas. Bueno, pois o Concello tamén era unha, unha novedad que houbera dos concelleiros comunistas e dos do, do bloque. Entón eu lle planteei ao alcalde que a mellor maneira para que non houbera problemas que tuveramos todos no goberno. Entonces, el aceptou e eu fui teniente con, eh, tenente de, de, alcalde de sanidad, o responsable de sanidad e cementerios. Entonces aí tuve eh, bastantes actividades importantes. Unha delas era o cementerio, que de, dependía do Concello, había dous cementerios, un para a generalidade xente e outro para os que se suicidaban os que non cre, os que non creían en Dios, os protestantes, os que eran de outras religiones. E unha das primeiras cousas que fixe no cementerio é tirar o muro e poñer porque todos teñan o mesmo dereito a estar ali. E outra cousa é que no cementerio había un sacerdote. E eu plantei no pleno do, do Concello que non tiña por que haber eh, un sacerdote, porque a xente do Concello Había católicos, a maioría, pero había musulmanes, había xudeus, había protestantes, e non tiña pouca broncura, que cada un cando morrea iba o, o corresponsal da súa parroquia, o cura, o que fora, e alía. E me fixeron caso. E votaron o tal. Cando fixeron o novo o novo cementerio e cando a mí eu salín do hospital volveron a coller outra vez o cura. Ahora hai cura outra vez do hospital. Tuve a mesma experiencia no hospital, porque no hospital tamén había un cura, un cura que tiña un salario como que tiñamos os médicos, de, de máximo era a diputación. E o cura se metía en todas as habitaciones dos enfermos. Entonces, o hospital primeiramente era peor, porque eran salas moi, moi grandes, había a mellor 30 enfermos na sala de cirugía, e o domingo lle poñía misa nos altavoces. E eu lle chamei a atención e dixen, vou chamar ao presidente de Deputación para que vote. Usted non é quen para poñer unha misa que aquí hai personas operadas que non teñen por que aguantar unha misa se non queren. Bueno, son cosas súas, no, cosas mías non, eso non se pode permitir. E logo, no, cando trasladamos ao hospital, o, o, o sacerdote entraba en todas as habitaciones. E eu chamei atención. E dixe, mire, se unha persona que está operada o chama, me parece moi ben que vaya, pero senón, usted entra unha habitación onde está un enfermo e pensa que se vai a morrer. Bueno, tampouco é así. Eh, pensa usted o que queira, pero así. Eu creo que usted non ten por que entrar en ninguna historia. entonces tamén planteei que o, hospital non tiña por que ser, pero bueno, non me fixeron moito caso. Alfredo Suárez Canal, nacido en Allariz, Ourense, en 1951, licenciado en Matemáticas, foi profesor de secundaria e militante nacionalista dende os anos 70. Participou na creación do BNG. Foi concelleiro en Allariz, deputado no Parlamento de Galicia e conselleiro de Medio Rural da Xunta entre 2005 e 2009. Durante este mandato impulsou o Banco de Terras e políticas forestais innovadoras agradecer o convite de, desta asociación de Celanova por traernos hoxe aquí e a min en concreto a falar un pouco dunha época da transición nas que nos tocou eh, vivir eh, e eh, aínda sin estar moi ben acotada, como decía Peñarrei, vamos a pensar que a transición é os últimos anos do franquismo e os primeiros eh, hasta que se consolida todo o proceso de eleccións eh, democráticas. Rodolfo Martín Villa, que foi ministro desa época, ministro ademais moi singular desa época, dixo en unha ocasión, dicindo que as frases seguramente non era dela, del, que a transición foi unha obra de teatro con un empresario que era o rei, un actor que era Adolfo Suárez e un autor que era Torcuato Fernández Miranda. Eu añadiría que hubo co-patrocinadores ou coproductores, aí hubo intereses moi concretos invertindo dos Estados Unidos de América, que demoi, ademais despois o cobraron en forma de OTAN de entrada non, pero acabou entrando o Estado español na OTAN e tamén dunha parte importante de eso que se chamaba o poder anterior vinculado a unha certa socialdemocracia alemana que invertiron recursos para que aquí efectivamente se consolidara unha opción máis ou menos eh, bipartidista. Efectivamente, a transición, eh, digamos, por recoller unha frase dese autor ao que se refire Martín eh, Villa, que é Torcuato Fernández Miranda, que como sabedes foi presidente do goberno 11 días despois da morte de Carrero Branco e seguramente renunciou a ser presidente na transición, Torcuato Fernández Miranda diseñou en unha frase claramente o que pensaba toda a estrutura de poder franquista de como debería de ser a transición. E ademais hai unha película feita sobre eso. Da lei, a lei a través da lei. É dicir, o franquismo non desaparece, o franquismo, a pesar de que tiña algúns dos exemplos que contaron hoxe aquí, fosas comuns importantísimas, con miles de personas, con represaliados o principio de forma terrible e paulatinamente despois, a medida que se foi consolidando menos, o franquismo non iba a desaparecer, unha parte desa estrutura franquista iba a permanecer e iba a ser a través dunha transición teóricamente desde a lei franquista a lei, eh, entre comillas, democrática e a través dun proceso eh, de eh, legalización de todo ese eh, andamiaxe. Para eso se necesitaban, efectivamente, colaboradores extras e os houbo tamén en esa época, colaboradores e extras. Entón este un pouco, digamos, o resumo do que foi a transición eh, a nivel xeral e eu voume referir un pouco tamén ao que representa a transición en Galiza e o que representa a transición tamén en pequena escala en Ourense. Decir eh, claramente que non hubo, por lo tanto, ruptura, que era o que queríamos eh, moitos dos que loitamos contra a dictadura, non hubo ruptura do réximen anterior, non hubo prácticamente, eh, non, non por ánimo vengativo, sino por ánimo de regeneración, non hubo eh, eh, regeneración de estrutura xurídica, regeneración de estrutura política, regeneración nin siquiera de estrutura militar, non hubo nin siquiera reestruturación grande da estrutura policial. O aparato en xeral permaneceu e, eh, efectivamente, eh, empezaron a darse pasos para que aparecera a nova eh, eh, a nova eh, legalidade eh, eh, despois eh, do franquismo. Realmente, incluso eso se fai con un, eh, eh, o podo prometer e prometo de Adolfo Suárez que é o que somete a referéndum a lei para a reforma política da lei a lei a través da lei e se legalizan algunhas organizacións políticas para celebrar as primeiras eleccións democráticas no ano 77 en esas eleccións eh, se produce antes a legalización do Partido Comunista, non se legalizan todas as forzas políticas, de feito as forzas algunhas forzas políticas de esquerda estatal eh, tuvemos que concurrir ás eleccións en franca inferioridade, eh, o nacionalismo de esquerdas galego non foi legalizado hasta bastante posterior desas eleccións, tuvemos que ir como unha asociación de electores e recoller firmas para presentarnos ás eleccións do ano 77, unhas eleccións que, fixadevos, son totalmente anómalas para consolidar esa idea de Torcuato Fernández Miranda, da lei a lei a través da lei, que é son unhas, son unha, unhas eleccións a cortes constituintes que debe de ser dos poucos países do mundo onde se convocan unhas eleccións a cortes constituintes sin que o electorado saiba que van a ser cortes constituintes, porque efectivamente non está no proceso de convocatoria das eleccións que se vai elaborar unha constitución para as novas cortes que van a salir dese proceso electoral como así aconteceu, se elabora unha Constitución e se eh, sanciona no ano 78 esa Constitución e mm, con unhas determinadas características e con algúns aspectos de perfil aberto. E digamos que eh, en Galiza eh, nos últimos anos do franquismo e nos primeiros da transición o nacionalismo galego, unha parte do nacionalismo galego, sobre todo o nacionalismo galego de esquerdas, eh, digamos, acababa de adoptar unha decisión que foi moi relevante para a estrutura eh, organizativa do país, que era pasar, digamos, do que era a loita cultural eh, en sentido estricto para defender o que eran eh, os sinais de identidade do país, lingua, cultura, etc., etc., superar ese período e empezar a dar a batalla en todos os ámbitos. E se produce un cambio no país enorme e radical porque o nacionalismo empeza a facerse operativo e activo creando estruturas sindicales en distintos ámbitos, a partir incluso mesmo das folgas do ano e das loitas do ano 72, que tuveron ademais mortes, eh, como Daniel e Amador en, en, en Ferrol, empeza a recorrer todo o país en vilas e cidades a facer activismo político, a crear asociacións de veciños, asociacións culturais, prácticamente non hai ningunha vila, eh, mesmo da provincia de Ourense, que non vise erguer en esa época unha asociación cultural que tiña normalmente dúas eh, finalidades, que era a loita polos sinais de identidade, a lingua, a cultura, etc., e tamén a loita polas libertades e por consolidación dun proceso de ruptura. Levántanse en multitude de barrios e cidades e tamén en multitude de vilas asociacións veciñales de todo tipo, créanse asociacións sindicales que empezan a ter unha puxanza moi, moi relevante, mesmo no ámbito agrario, eh, todos lembraredes seguramente a importante presencia das comisións labregas eh, no ámbito agrario, que ademais protagonizaron loitas moi, moi eh, senlleiras e folgas eh, moi importantes, e todo ese proceso o nacionalismo galego o colle xusto cando morre Franco. É dicir, aínda que sea un pouco unha heresía, eu teño comentado en algunha ocasión, seguramente para o nacionalismo galego faltáronlle dous anos ou tres anos para ter toda esa posibilidade, toda esa articulación que se empezou a levantar nos últimos anos do franquismo e nos primeiros da transición para poder estar en, en igualdade condición seguramente que estaban no País Vasco e en Cataluña e probablemente ter optado cando chegou despois o proceso dos estatutos de autonomía e autonomía seguramente a participar con liderazgo non só como eh, actores secundarios, sino con liderazgo en un proceso de gobernación desa estrutura, entre comillas, de autogoberno que era a autonomía. O nacionalismo galego, por tanto, colleuno en plena eh, mm, en plena efervescencia, en plena articulación da columna vertebral. Pensade que a primeira organización de masas importante que empeza a reunir todo ese movimento no ámbito nacionalista, créase no ano 75, que é a Asamblea Nacional Popular Galego, Galega, que é unha asociación en Cernes, que efectivamente é a que vai asociada ao UPG ás eleccións do ano eh, 77, pero que hasta o ano 82 non sacraba de crear o Bloque Nacionalista Galego como organización de masas. Por tanto, o nacionalismo galego colleu non plena explosión e ademais con unha tamén con un agravante que probablemente condicionou toda a transición en Galicia e o feito de que aínda a día de hoxe o nacionalismo galego en Galicia nunca chegou a ter hexemonía no goberno galego. E é que se produce no ano 75, en agosto do ano 75 se produce o asesinato de Moncho Reboiras en Ferrol e se produce unha caída importantísima de prácticamente toda a estrutura de dirección do nacionalismo daquela que aínda eh, tuvo que exilarse a Portugal, etc. etc. E que, por tanto, tuvemos que acabar collendo en ese momento a dirección de todo o proceso personas eh, moi novas, mm, eh, con certa experiencia na loita universitaria, etc., etc., na loita eh, estudiantil, na loita das, nas nosas vilas e cidades, pero eh, que efectivamente fixo que entráramos en todo ese proceso de, de apertura despois da morte de Franco con unha situación non de ter toda a estrutura e a columna vertebral eh, constituída. A pesar deso, a nosa incidencia por abaixo era importantísima, non se reflexou nas eleccións do ano 77. Pero, por exemplo, mm, eu podo vos decir eh, que eh, antes falaba Peñarrei dun homenaxe no Ateneo. Bueno, pois no Nadal do 74 ou 75 para que vexades a capacidade que tiña o nacionalismo galego por abaixo a nivel de toda a estrutura do país no ano 74, no Nadal do 74 75 En Aldariz, en plena vida de Franco, celebrouse un homenaxe a Castelao con tres actos totalmente legalizado e eh, é un dos poucos homenaxes a Castelao que se celebra en unha vila de todo o territorio galego en vida de Franco. Ese era a presencia que tiña o nacionalismo galego eh, en todo o país con unha actividade moi relevante eh, por debaixo. Eso é o que permitiu, por exemplo, que nas eleccións do ano 79, as primeiras municipais que se, le, que se celebran, nas eleccións do ano 79, el antes o comentaba Peña Rey, na Deputación Provincial de Ourense había eh, digamos, o que era a UCD, que era todo o que estaba eh, estruturado en torno ao franquismo e que acabou tendo a presidencia da Diputación a través de Vitorino Núñez, había catro representantes do que era o sector máis extremoso dese franquismo que estaba ao redor de Fraga e que era Alianza Popular, e había dous diputados de esquerdas, entre comillas, un do PSOE e un do Bloque. O do PSOE era por esta zona, que ademais finou hai pouco tempo o que foi alcalde durante algún tempo de Muiños, Rafael Pérez eh, Martín, me parece que se chamaba, que estaba sentado ao meu lado na Diputación, e eu, o PSOE non tiña no ano 79, fixadevos, eh, no ano 79, o PSOE non tiña deputados no Partido Judicial de Ourense. Elexían os diputados provinciales por concelleiros, por concelleiros, e o, o PSOE tiña 49 no Partido Judicial de Ourense e nós tiñamos 50 e foi o que nos permitiu a nós ter un deputado provincial por Partido Judicial de Ourense que non tiña o PSOE. Esa era a incidencia que tiña o nacionalismo, que efectivamente tiña tal eh, osmose a nivel de base en todo o país que a xente, cando chegaron as eleccións municipais, mesmo aínda que non estuvera afiliada, tiña unha referencia moi, moi grande dese activismo e dese traballo cultural, social, veciñal, sindical, que tiña feito nacionalismo e por eso tomou como referencia as listas do bloque nacionalista galego. É certo que todo ese traballo tamén se consolidou a través de propostas políticas. Hubo o Consello de Forzas Políticas Galego que presentou unha alternativa para a articulación federal a nivel do Estado eh, español, que son as bases constitucionais para a participación da nación galega nun pacto eh, federal todo eso acabou producindo unha efervescencia importantísima en Galiza e en todo o Estado e, como sempre, da lei a lei a través da lei, no ano 81 prodúcese outra vez o reacondicionamento de algo que estaba empezando a ter algunhas vertientes de ruptura en algúns aspectos. E entón produces outra vez un intento de golpe de Estado que teóricamente fracasa, pero que na normativa eh, legal volve outra vez a impoñerse de lei a lei a través da lei, que é a famosa Loapa e todo o que significou a partir do ano 81 en todo o proceso de reestructuración. E se consolida todo ese investimento que fixeran os Estados Unidos, a socialdemocracia alemana, de intentar concentrar a toda a xente que tiña unha mira de superar o franquismo a través da votación que se produce ao PSOE en outubro, me parece que do ano 82, con unha maioría absoluta que nunca se volveu a repetir, de 202 escaños no Congreso dos Diputados. E nas seguintes eleccións municipais, que moitas das persoas que nos seu momento foran en listas de outras alternativas de esquerdas, singularmente do nacionalismo galego, acabaron eh, aterrizando eh, no que despois sería a outra pata do bipartidismo durante eh, moito tempo. Por lo tanto, eh, decir, eh, eh, eu como reflexión persoal <laughs> transmitir que penso que o nacionalismo fixe un gran traballo nos últimos anos do franquismo e nos primeiros da transición para conseguir a ruptura, pero non tiña articulada toda a estrutura da columna vertebral e iso o está pagando Galiza dende aquela, porque efectivamente en Euskadi, en Cataluña, dunha forma ou outra, hubo xente que efectivamente aposta por o seu propio país que acabou eh, liderando as súas institucións, entre comillas, de autogoberno. Hai que en Galiza a participación en esas institucións de autogoberno foi eh, testimonial. Dous anos, entre 87 e 89, as persoas que crearon o Partido Nacionalista Galego como excisión de coalición galega na participación do goberno de González Laxe e catro anos no eh, goberno eh, de Pérez Touriño a través dunha participación con unha serie de conselleiros. Pero nunca tivemos a capacidade de ter a hexemonía, dirección en ese goberno. E agora, o nacionalismo galego, despois a volta de 50 anos, penso que está en disposición de poder ter esa posibilidad. Eu penso que merece a pena traballar, porque algún día no noso país tamén haxa esa posibilidade que unha forza política propia do país poda efectivamente liderar esa opción de as institucións que, aínda que fora da lei a lei, a través da lei, hoxe teñen capacidade de actuación relativamente eh, importante sean lideradas tamén por unha forza eh, política eh, propia. Por tanto, foron épocas que para os que nos tocou vivir foron épocas eh, moi relevantes, pero tamén foron épocas eh, eh, convulsas, non? E moita xente pode pensar, non, morreu Franco e aparece a democracia. Pois, eh, eu no ano, no ano 76, no ano 76, é dicir, Franco morre o 20 de no, o din que morre o 20 de novembro eh, do 75. Eu no ano do 76 fui fun detido en Ferrol ca miña muller en unha manifestación unha manifestación para lembrar a Daniel e Amador dous eh, sindicalistas de comisións obreiras que foran asesinados no ano 72 pois a min eh, en, esa, eh, en ese ano apunta con disparos ao aire e tal por manifestarnos en, en lembranza esos señores, tuveronme tres días na comisaría, detuveronme tal, e estamos falando do 76, é decir, que Fraga ministro, eh? Fraga ministro, que despois acabou como acabou. Bueno, en calquera caso, eh, eu creo que hoxe é eh, unha etapa para pensar eh, que 50 anos eh, despois dese período eh, mm, podían ter producido outro resultado, pero aquí estamos e temos que seguir loitando para que ese outro resultado algún día chegue. Mil años tardo en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina. Pero, adivinanza. Escuché con atención. Eso tiene mucho A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador, Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León, y Celia Gámez, Manolete San Isidro Labrador. Y el soldado desconocido a quien nadie conoció, Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a don Pelayo, que no podía resistir el mal olor. Y el marqués que ustedes saben iba muy elegante con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Bernabéu encendía apuros con billetes de millón y el niño Jesús de Praga de primera comunión, 1512 monjas pidiendo con devoción al Papa Santo de Roma pronta canonización y un pantano inaugurado de los del plan Badajoz y el Ku Clan que no vino pero mando una adhesión y Rita la canta ahora a pie y Don Cristóbal Colón y una teta disecada de Agostina de Aragón la tuna compostelana cerraba la procesión cantando a diez voces clavelitos de mi corazón. San José María Pemán unos versos recitó. Servía perico, chicote, copas de vino español. Nunca enterrador alguno conoció tan alto honor. Dar sepultura a quien era sepulturero mayor ese día en el infierno hubo gran agitación. Muertos de asco y fusilados bailaban de sol a sol. Siete días con siete noches duró la celebración. En lenguas a la redonda el champán se terminó combatientes de Brunete, braceros de Castellón, los del exilio de fuera y los del exilio interior celebraban la victoria que la historia les robó. Más que alegría la suya, era desesperación como ya habrá adivinado la señora y el señor. Los apellidos del muerto a quien me refiero yo, pues colorín colorado, igualito que empezó. Adivina, adivinanza, se termina mi canción se termina mi canción.